Ik het gehoor die Heere sê vir my, Mens, jy moet jou gezicht naar die land eer omdraai en jy moet my boodskap teen hulle breng. Jy moet sê, die Heere, hy wat Heere is, sê, Seerberg, ek is jou vijand. Ek sal my hand teen jou uitsteek en ek sal jou verwoes zodat niemand op jou kan woon nie. Ek sal jou stede hoop ek laat word, en jy sal een plek word waar niemand kan woon nie. Jy sal weet dat ek die Heere is. Ik zal dit doen omdat jij altijd de vijand van die volk Israël was, van die begin af. Jij het gehelp dat hulle vijanden hulle doodmaak door die dag toe dit met hulle baie slag gegaan het, door die tijd toe ek hulle die laaste maal gestraf het. Die Heere, hy wat Heere is, sê, ik zal jou vol bloed laat word, daar zal altijd bloed op jou wees, want jij het gehou daarvan om mensen dood te maak. Daar zal altijd bloed op jou wees, dit is zeker, zo so zeker soos ek lewe. Ek sal die seerberg verwoes, niemand zal daar kan woon nie. Ek sal elkeen laat sterf wat op die berg loop. Die dooie mense sal ooral op die berge van die land Edom lee, die dooie mense sal die berge toemaak. Die mense wat in die oorlog gesterf het, sal op jou hevels lee en in jou valleie en in al jou watersloote. Ek sal Edom een plek maak waar mense nooit weer zal kan woon nie, niemand zal in jou stede woon nie. Julle sal weet dat ek die Heere is. Ik zal dit doen omdat jij gezegd hebt, door die twee volken in die twee landen Israël en Juda zal nou mijne wees, ons zal dit voor onszelf vat. Maar ik, die Heere, was daar bij hulle. Daarom sê die Heere, hy wat Heere is, ik zal doen met jou soos jy met hulle gedoen het, toe jy kwaad was en toe jy hulle lande vir jouself wil vat, omdat jy hulle gehad het. Hulle sal sien wie ek is wanneer ik jou straf. Dit is zeker, so zeker soos ek lewe. Jy sal weet dat ik die Heere is. Ik het gehoord toe jy die bergen van Israël beledig het en gesê het, daar woon nou niemand nie, die Heere het daar die bergen voor ons gegees zodat ons hulle kan opeet. Jylle het gespog, jylle het baie gepraat teen my, ek het gehoor wat jylle gesê het. Die Heere, hy wat Heere is, sê, Edom, ek sal jou een plek maak waar niemand kan woon nie. Wanneer ek dit doen, dan zal die hele aarde blijven wees. Jy was ook blij toe die land van die volk Israël een plek geword het waar niemand kan woon nie. Ek sal diezelfde doen met jou. Die Seerberg, die hele land Edom, zal een plek worden waar niemand kan woon nie. Hulle sal weet dat ek die Heere is.